o stavu ili stavovima koje treba zauzeti prema neistomišljenicima. A neistomišljenika ima, kao što smo već do sad govorili još nekoliko puta, neistomišljenika ljudi se znači mogu podijeliti u, nekoliko kategorija vrsta neistomišljenika. Da bi govorili znači, o ophođenju, odnosno stav ophođenja prema neistomišljenicima, znači prvo podijelimo u ove skupine. I zato je prije, prije ophođenja kontakta sa takvim ljudima e, neophodno da znamo njihovo stanje. Kad znamo njihovo stanje, onda onda trebamo znati kako ispravno šerijetski da se ophodimo prema njima. Znači, u stvarima oko kojih se razilazimo po pitanju vjere. Pa smo spomenuli prošli put, ili do sada dva, tri puta, da se ljudi, e, oni e, koji, tretiramo kao neisto o vjeri, da se mogu podijeliti u neki 4, 5, 6 kategorija. Mi ćemo spomenuti četiri te glavne kategorije. Prva kategorija, a to su e, nemuslimani, među koji ulaze znači židovi, kršćani, mušici, ateisti, e, sekularisti i razni drugi. Druga kategorija su e, ove islamske sekte, e, novotarske, koji se uglavnom vraćaju na onih 4, 5 ili 6 poznatih sekti koji postoju u islamu od početka islama poput Havariđa, Rafidija, Matezila, Džahmija, Murđija, iz kojih su izlasli Šarije Maturidije i ostali od Sufija, modernista i tome slično. Spomenut ću mišala. Znači, to je, druga kategorija. Treća kategorija su, veliki griješnici, ljudi muslimani, koji, čiji je islam potvrđen, međutim, rade i čine veliki grije od zuluma, od nemorala i tome slično. Četvrta kategorija su eh, su najbolji predstavnici eh, ili članovi ovog umeta, a to su učenjaci i eh, dobri ljudi unutar umeta koji prave određene greške, prijestupe, kako se obhoditi prema njima. Znači, to su sve četiri kategorije i na osnovu tih kategorija možemo da krenemo jel, uh, u ophođenje sa jednom, drugom, trećom ili četvrtom skupinom. Pa ću ja jel, uh, krenuti od onih sa kojima uh, je lakše, sa, kojima ćemo brže završiti. A to je da krenemo od ovih zadnjih. Od zadnjih skupine, a to su znači ashabu zerlat, znači ili ahta min ehli ilmu salah. Znači, ljudi eh, koji imaju znanje i koji su eh, koji se čvrsto drže vjere i praktikuju, koji su prvaci, odličnici, najbolji ljudi eh, među nama, međutim pravi određene greške. Kako se obhoditi prema njima? osnova je, znači spomenut ćemo to na u brzinu, jer to, ćemo lako završiti. Znači, osnova opođenja sa njima, principi i tako dalje, oni su uopće poznati ali ćemo i napomenuti. Vi znate hadis uh, poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji bilježi bilježi ga muslim u svom sahihu u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Walladhi nefsi bijedihi tako mi moje duši, e, tako mi onog u čijoj ruci moja duša, walau laulem tuznibu, kada vi ne bi griješili, le dehebellahu bikum, Allah Želšanuhu bi vas sklonio. walajabi bi qawmin yuznibun i došao bi sa ljudima koji griješi. Fe Allah, fe jagfiru koji griješi i traži stikvar, čini teubu, pa im Allah Žešanu oprosti. Odnosno, ovaj hadis govori o tome da je uh, ma e, neko od ljudi dostigao nivo, e, nivo, nivo valjanosti praktikovanja vjeri, neminovno je da će praviti greške, da će praviti prijestupe, pa makar bio od učenih, pa makar bio od, eh, predvodnika, predstavnika najboljih od muslimana. <clears throat> Ili kao što došlo u hadisu, oko koje će i vjerodostojnost ima razilaženja, ali opće poznat prihvaćen hadis kod učenjaka, kul, kulu Adem hatta'un, eh, svaki potomak Adema, selam, je grešnik, puno griješi, Wa khairul hata'ina tawabuna. Najbolji od grešnika su oni koji, koji stalno čiste, e, e, čine teubu. Hadis ima ima Ahmed i Tirmizi, e, ima u njemu slabosti, neki učenjani ga ocjenjuju vjerodostojnim prihvatljivim zbog drugih rivajeta. Uglavnom, ovo ukazuje na to, da ne i kuranske ajte, znači da je neminovno da bez obzira koliko čovjek, koji stepen valjanosti praktikovanja, razumijevanja vjere dostigao, da će griješiti da će činiti prijestupe. Znači, ovo, na ovom mjestu spominjam prvenstveno znači, e, ljude od ilma, od znanja i ljude koji svojom, e, svojim životom, svojim praksom pokazuju da su na najispravnijim i najboljim, e, u najboljoj skupini muslimana. Kako se opodne prema takvim ljudima kada, kada pogriješe? Osnova je opođenja prema njima, znači nabraćamo te tačke, osnovna, osnova prema njima takozvani el tam, znači potpuna ljubav prema takvim ljudima od bratstva, e, prijateljovanja, e, pomaganja, potpomaganja i tome slično. Innama velikum Allahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna sala wa yutuna zakata wa hum raki'un. Kaže zaista e, vaši su vaši prijatelji samo su vaši prijatelji Allah Đelešanu, njegov poslanik i oni koji vjeruju koji obavljaju namaz, daju zekat, e, a oni su na ruku. Ovo su tumačenje šta znači oni su na ruku, čini ruku, to je, e, to je sad e, duga tema u tefsiru toga ajta šta znači. Znači, to je prva stvar i ona je jasna ko dan. Znači, ako iko zaslužuje da se, da se pred njima najljepše obhodimo, to je ova skupina ljudi. Druga osnova je to da imaju sva prava, znači sva prava kao muslimani, potpuna prava zaslužuju od nas. Vraćaju se na oni poznate hadise u kojima je došlo, od, e, pogotovo da Buhurire, jel, da je pravo muslima da muslimo došlo u rivajetu pet stvari, u rivajetu šest stvari, u rivajetu sedam stvari. Pa je nabrajano ono, od, odgovaranja na selam pa, posjeti kad su bolestan, slijeđenje dženaze, od, od, odazivanje na, na, udan i kada kihne da mu se nazdravi i tako dalje. Znači potpuna prava ima kod nas kao musliman. Dalje, e, ihsan lijepo opođenje, e, odnosno lijepo mišljenje o tim ljudima. Ja na amenu i čteni kefir mine dana. O vjernici, klonite se mnogih sumnji. Inna bada dan ithm. Zaista su neke sumnje grijeh, jer su neosnovane. Vajakum dhan, čuvajte se e, sumnji. Fa inna dhan ekdebel hadith. Fa inna dhan ekdebel hadith. E, kao što je došlo prednosi se uh, u hadisu, da je, znači, da je, sumnja uh, uh, najveći, naj, najlaživniji govor, najla, govor kojem najviše laži. Uh, dalje, znači ovo su poznate stvari da ne treba zadržavati plaho kod njih. dalje također ulazi ovdje znači da se, da se prema njima, da se prema njima ophodimo sa takozvanim haftul uh, a to u stvari sa poniznošću sa blagošću, Uh, ko, uh, šerijski tekstovi u tom kontekstu su mnogi ne potrebe da ispominjemo. da, da su to ljudi koji zaista zaslužuju, kao što je došlo u hadisu, يكون أحدكم متواضعا لأخيه و- ووليه متعززا على خصمه وعد- وعدوه Uh, znači da neko od nas bude uh, da bude ponizan prema svome bratu muslimanu, ono koga voli uh, i do kraja hadisa. Uglavnom, znači šerijski tekstovi u ovom kontekstu da, se trebamo prema njima lijepo poditi, na najljepši način, e, da izkazujemo ljubav, e, pomaganje, e, razumijevanje i tako dalje. To su opće poznate stvari, jer su to ljudi na tom stepenu. Naravno, ovdje sad, ovdje ulazi onaj moment, o njemu sam ja često govorio i to je vrlo bitna stvar, znači, kada je riječ o lemi, znači, u lemu volimo, iskazujemo ljubav, pomažemo, veličamo ih, e, jer su, e, oni nasljednici vjerovjesnika. Ali to ne znači da su oni bezgriješni, kada pogriješi, a neminovno je da pogriješi, na njihovu grešku upozore učeni ljudi. Kada upozore učeni ljude na grešku nekog drugog i to se potvrdi na osnovu argumenata, ne zato, ne zato samo što je neko prišao protiv njih, e, onda mi znamo da su oni nečem pogriješili i ne treba islijediti u njihove greške. I o tome govorimo, znači. Ako učeni ljudi e, i, najvaljaniji dio ovog umeta među muslimanima, koji najbolje drže se vjere, kada oni pogriješe, e, znači, opođenje prema njima, znači, osnovu opođenja su rekli, znači, e, opođenje njima da razumijemo to, da mogu pogriješiti, da im pređemo preko greške, upozoriti na njih, upozoravaju oni koji imaju znanja, da ju upozori na njihovu grešku, ali znači e, da zbog toga što su oni na tom stepenu i učenosti i valjanosti u praktikovanju vjere, znači zaslužuju da im se progleda e, pravljenje greške, da im se progleda, kroz prste, da im se prelazi preko toga. I u, tom kontekstu imamo i da su došli određeni hadisi. Znači, osnova je svakako da musliman muslimanu treba da opraša, da prelazi preko određenih grijeha, e, prekršaja, i tome slično. A, kada se to desi od ljudi koji su na istikametu i koji su učeni, onda još preče prema, od njih znači, da, razumijemo, da prihvatimo, da je sasvim normalno da se može desiti da oni u nečemu pogriješe. Kao što je došlo u, hadisu, jel, aqilu dhawil hajati atharat illa fil hudud. Hadis bilježi ga imam, imam Ahmed i Abu Dawud u svom sunenu. Ima o njemu određene slabosti, šeha malo ceni vjerodostojni. U tom hadis znači, kaže, zavila su ljudi koji su ugledni, koji su na položajima. Kaže, pređite ljudima koji su ugledni, koji su na položajima, koji su naši predstavnici, koji, su na, se drže vjeri, Znači, ne mislim one koji se ne drže vjere, koji se drže i praktikuju vjeru kaže, a aseratim znači njihove greške, njihove prekršaje njihove grijehe. Illa fil hudud. Osim u, uh, u šerijetskim kaznama. Znači, one stvari koje pravi greške, znači preko njih se prelazi. To ne znači da ih treba slijed, treba opravdavati, tako dalje, nego, nego znači, e, prelazi im se preko tih grešaka, opraša im se tih znači i od nas muslimana treba da, se, da, se da, im prelazimo preko njih. <clears throat> E, Također, e, zadnja ova završna stvar e, po pitanju ove skupine, a to je, a već sam to spomenuo, znači da takvu, skupinu ljudi, znači da njih e, trebamo cijeniti, voliti, veličati, iskazivati, znači najveći vid ljubavi i prijateljstva prema njima. Naravno, uh, ovdje kad govorimo o ovoj temi, znači bitno je da znamo da ovdje kad da unutar muslimana, oni koji praktikuju vjeru i drže se vjere, da imamo razne kategorije ljudi. Znači nisu svi na istom stepenu. Pa tako imamo, jel, imamo recimo možemo reći kategorija ili klasa ili kasta pod navodnicima jel, ljudi koji su uh, takzvani ulemaul amilin, znači e, e, učenjaci koji rade po onome što znaju, rbanin. Nakon njih imamo skupinu ulemali motevasitin imamo skupinu učenih koji su ono sredina neka. Ovo ne govorim ja, ovo su učenjaci o tome govorili. Onda imamo treću skupinu tabeku uh, eh, tulabul im mu'tadilin. Znači imamo eh, oni koji traže šerijsko znanje, ovaj umjereni, neka opet neka neka neka sredina je. Onda imamo eh, tu labul mutebezilin, znači imamo e, student koji traži šarijetsko znanje, koji su učeni tako da imaju šarijetsko znanja, međutim ima određeni skretanje devijacija kod njih. Imamo oni mutesarrein, oni koji požuruju, e, e, koji, koji znači pravi, požuruju tražeći određene, određene promjene, reforme i tako dalje, pa pravi sa te strane jel, pravi prijestupe. A imamo nakon toga jel, znači kategoriju ljudi koji su obični, znači ovdje sve što da se spomenuti, to su, to kategorije unutar, unutar onih koji su učeni, koji traže šarijesko znanje, koji su vezani e, e, za, za, znači, za znanje, za ilm, svejedno kojoj, e, kojoj, skupini, znači bilo da, se bave kao, kao učenjaci, kao oni koji pišu knjige, kao oni koji predaju na univerzitetima, fakultetima ili oni koji održavaju određene, određene Eh, kako se kaže, jel, eh, možemo danas za danas kurseve, devrat i tako dalje, znači specijalizaciju određenim oblastima, svako od njih da određen doprinos za islam za muslimane. I nikog ne možemo, ne smijemo niti, niti, od pravde da omolažamo njegov trud i rad za islam. Nakon njih dolazi znači, skupina dobrih ljudi, bogobojaznih ljudi. Nakon njih dolazi obične muslimanske mase među njima imamo oni koji se čvrsto drže vjere, imamo oni koji su ili oni koji su nemarni, koji, spajaju dunjaluk sa vjerom, hoće i dunjalka, hoće i vjeri, pa napravi neki, jel, neku mješavinu od toga, pa onda imamo, ovaj, onda prelazimo onu, nakon ovoga, znači to su ovaj, onaj bolja, bolje skupine muslimana. A nakon toga dolazi nam ova, ova druga sljedeća skupina o kojoj ćemo govoriti, a to su Uh, unutar muslimana, znači grupa ljudi osatul muvahidin, znači veliki griješnici koji su muvahidi, znači ne čini uh, ne uh, širk ili kufr, ali su veliki griješnici. Upadaju veliki grijeh sa strane strasti, znači ne sa strane, pardon, sa, sa, strane tjelesnih strasti, a ne sa strane šubha. ako se ulaze strane šubha određene uh, skretanje, znači onda ulazi u novotariju. To, je kategorija za sebe. Ako ulazi u, u grijehe, misli se u nemoral, u zulum, u nepravdu i tako dalje. E, ako upade sa te strane u grijehe, veliki griješnici, onda e, potpadaju pod, znači, pod ovu skupinu o kojoj ćemo e, sada nešto reći. Znači, to je ta, možemo reći, ta druga skupina neistomišljenika s kojima se mi raziđemo u poimanju, tetiranju, tumačenju vjeri. I naravno da ta skupina postoji, ona je očita, ona je vidljiva među nama, koji znači javno, jasno i nedospisno rade određene velike grijehe. Neki se pravdaju, neki se ne pravdaju za njih, uglavnom kontekstu s takvim ljudima. Postavlja znači pitanje kako se prema njima ophoditi. Njihov, njihov život, njihov način gledanja, tumačenja vjere i vjerskih pitanja je jasan i vidljiv i oni naravno ova skupina je eh, shodno od mjesta do mjesta je eh, ona postoji i ona prisutna među Znači ljudi griješnici, fasici koji rade velike grijehe, nemoral, od znači od bluda, zinaluka, krađe, eh, ostavljanja vađiba, <clears throat> od zuluma, nepravde i slični, oni poznati veliki grijeha među muslimanima. Međutim, Vehdi su Znači nije poznato kod njih ima da, da radi određenu motaviju, niti da čini širk. Kako se obhoditi prema tim ljudima? E, Učenja su također ovo spominjali, pa su spomenuli, e, tih nekih 6-7 e, principa, pravila kako da se opodi prema njima. Naravno, prva stvar, najbitnija stvar, a to je nos. A to je da se ti ljudi posavjetuju. Oni su najpreći među nama da se njima da se, da se njima da savjet, da se sa njima sjedne i razgovara, nađe vremena na samo ili shodno prilici i mjestu, da se sa njima razgovara, da im se ukaže, na grešku, na prijestup koji pravi. E, širijski tekstovi o savjetovanju su nama e, toliko poznati, često slušamo o njima, poput onog hadisa kojeg bilježi e, Mu'tefeku Mutefekun Ali hadis, u kojem je došlo od uh, Džer da kaže uh, Bajatu Rasulullah, učinio sam beju Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, ala iqameti salati wa itaj zeka wa nusili kulli muslim. Kaže, učinio sam beju, eh, dao sam beju na što? Kaže, da obavljanje namaza, davanje zekata i treća stvar, kaže da eh, eh, dajem nesihat svakom muslimanu. Ovo je argument sa kojim učenjaci kažu da ukazuje na to da nam je propisano svima nama da činimo nesihat. Ovo spominje na ovom mjestu jer ako iko zaslužuje da mu se čini nesihat na lijep način, blago, e, iskreno, sa ciljem da, osoba e, ostavi onaj pristup koji radi, to zaslužuje ova skupina, znači velikih rješnika koji nisu otišli u novotariju, e, niti, u, u, niti žini širk. Znači, ono što imaju od vjere, e, što rade, znači čisto je od te dvije stvari. Međutim, upadaju grije. Zbog slabosti svoga nefsa, zbog društva, zbog ovo, zbog ono u sredini raznorazi izgovora. E, također poznati hadis od, koji bilježi muslim u svom sahihu, e, onaj koji je svrstan 40 nevi hadisa, da je vjera nesiha, dinu nesiha, da je vjera nesiha, pa je spomenuto između ostalog da da vjera savjet, između ostalog spomenu kome, kaže vola imet muslimin wa ametihim i kaže za e, imame muslimana i obične muslimane. Znači, vjera je savjet. Šta je vjera je savjet? Znači, da savjetujemo jedni drugi. To nam je propisano. To je od osnova, od osnovne e, relacije među muslimanima, gdje jedni drugi djaju savjete. I to opće poznate stvari, oko toga ne, trebamo se plaho zadržavati. E, da, da smo obavezni jedni drugima da smo obavezni jedni, drugima, drugi da savjetujemo, a pogotovo je to ova skupina ona koja zaslužuje savjet. Druga, e, druga osnova e, principa opođenja prema njima, a to je da oni zaslužuju, sa šerijske strane, vrlo bitna stvar, oni zaslužuju takozvani ikametul ukubetil mustahaka. Mustahaqa. E, da se izvrši na njima šerijatska kazna koju zaslužuju. Naravno, gdje se odnos odnosi? na, u mjestima gdje se primjenjuje šerijat, gdje se vlada po šerijatu. I to ne može naći. Od, od naređivanja dobro zla i primjenjivanja šerijata nad njima. Zašto? Zato što čini velike grijehe. Čine je velike grijehe zbog koji postoji šerijetska kazna. I kada bi živjeli u šerijatskoj državi, muslimanskoj državi, potvrdi se taj, e, taj, prekšaj koji radi, taj grijeh, ta, e, e, da ne vodimo znači oni koji po šerijatu zaslužuju da budu kažnjeni, i potvrdi se to u praksi, znači e, obaveze da sa njima e, sprovede šerijaska kazna i ona je odgojna za njih. Nema sumnje da je odgojna. šerijaska kazna, onako kako je došla od Allaha je sigurno naj, e, najdjelotvornija, djelotvornija od svih zakona koji su ljudi izmislili, trude se i s vremena na vrijeme mijenjaju kroz civilizaciju koja traje do dan danas, od, od početka ljudskog roda, E, znači nema sumnje da je ono sa čime je došao Allah onaj koji nas je stvorio, koji zna našu prirodu, da na najviše odgovaraju ove kazne koje su došle u šerijskim tekstovima. I to se pokazalo u muslimanskim sredinama kroz historiju islama i muslimana, u muslimanskim sredinama gdje su, gdje su se primjenjivali širijetske kazne, da su smanjeni prekršaji, zločini ovog tipa, gdje su dosta kaže da su smanjeni na minimum kad se primjenjuju ove širijetske kazne, jer su odgojne. A i kako ne bi bile odgojne kada su onakve kakve jesu. Druga, eh, treća stvar, a to je eh, od takvih osoba, velikih griješnika, odbija se njihov, ne prihvata se njihov rivajet i niti njihov šehadet. Što znači rivajet? Ne, prihvata se ono što oni prenose da se desilo, da je bilo u hadisu i mimo hadisa. Eh, njihovo svjedočenje se ne prihvata na sudu. šerijaski je ne prihvaćao i to su učenjaci spomnili u svjetskim knjigama da je od šartova prihvatanja e, njihovog šehadeta, ne mogu biti svjedoci prilikom vičanja, niti prilikom svjedočenja da je neko nešto uradio, neki prekršaj napravio. Jer je od šartova, od šartova prihvatanja nečijeg šehadeta, svjedočenja je da je da, ima kod sebe adale, pravidnost. A taj adale prvenstveno se vraća na to da nije veliki griješnik. Onaj koji je veliki griješnik ne može biti svjedok. A prvenstveno se tu odmah gleda na namaz. Nema namaza, šara sa namazom, potpada velike grešnike. Ne može biti veliji staratelj. Ako je velija staratelja se učenjaci razilaze. Da li može biti ako je veliki grešnik, ili ne može biti i tako dalje. Ispravno da ne može biti. Na osnovu šerijskih argumenata. I tako dalje. Znači, bitno da se ne, prihvate se vijesti od njih na osnovu, na osnovu znači, ajeta ja odadina amenu in džajakum fasikum bi nebe in An en tusibu kao mi bi džihadati fatusbihu ala ma faltum nadimin. Ovo vjernici kada vam dođe, ako vam dođe fasik, fasik e, veliki grešnik, onaj koji čini velike grijehe od muslimana, sa viješću provjerite je kako ne bi učinili nekim ljudima e, iz neznanja, zato što ovaj donio pogrešnu, lažnu vijest, jer nepouzdana osoba, pa da se posti e, fetusbihala nadim, pa da se posti toga, zbog toga kajete što se to uradili. Ostanje se na njegov, na njegov vijest. E, također u šerijaskim tekstovima i Kur'ana i Hadisa je došlo za svjedoke da, suz, da se uzma u the way Uzmi se dva, znači uzmite e, dva, od vas dva pravedna svjedoka. Ad, pravi, znači da onaj koji ne čini velike grijehe. Prvenstvena, najbitna osobina da čini velike grijehe. E, i ovo je tema za sebe, znači ona je duga naša, znači bitno da znamo za ti osoba, znači to je krupna stvar. Znači zamislite osobu muslimana čije se svjedočenje ne prima. Da posvjedoči nešto, neki, događaj koji se desio e, svijedno u kom kontekstu treba biti svjedok i za koju stvar. Od vjenčanja, od nekog prekršaja, od nekog slučaja koji treba prijaviti kod neke službe, državne i tome slično. Takvima se ne prihvata svjedočenje. I to je, znači, krupna mahana nedostatak kod takvog vjernika ali, trebamo znati da se tako prema njemu šerijeski treba obhoditi. E, sljedeća stvar koju navode učenjaci, a to je da takvim osobama nije dozvoljeno u osnovi, znači nije dozvoljeno povjeravati službe među muslimanima. Nije dozvoljeno da budu, da se postavljaju kao namjesnici, niti kao kadije, e, niti kao, e, kao upravitelji nekih, nekih manjih E, da budu predsjednici opština ovog i onog tome slično, ministarstva da im se daju u ruke, e, uprave e, bilo kakvih institucija državnih, nedržavnih, vladi, nevladinih i tome slično, takvim ljudima se ne daju u ruke. I to sučenjaci jasno naglasili, poput Maverdi u svojoj knjizi koja govori jel, upravo o uređenju islamske države, pa rekao da je šart, peti šart za ono kome se daje neki, da bude ili kadija, da ima neki vilaj, da ima neko namjesništvo, je, da bude, da ima kod sebe adale, da je pravedna osoba. A, narušava adalet, pravednost, ne misli se ovdje pravednost u smislu ono, ono klasično pravednosti. narušava se taj adalet, pravednost sa činjenjem velikih grijeha. Ovdje govorimo o osobama koji ustrajavanju na velikih grijesima, ne neko, kome se nekad desi, pa se nakon toga brzo pokaje i više se ne vraća na tu stvar. sljedeća peta stvar, a to je opođen prema tim velikim grešnicima je takozvani hedžer, a on je jako bitan, vrlo bitan. Također ovaj hedžer se e, odnosi i na, na novotare. Hedžer se misli da, se znači ignorišu takve osobe. Od strane znači, e, ostalog dijela muslimanske zajednice. Prema takvim osobama se čini hedžer. Eh, Heđer je eh, sa širijske strane opravdan, znači učenjaci dokazuju opravdanost i propisanost Heđra sa onim poznatim hadisom koji je spomenut u kuranskom ajetu, hadisom, odnosno događajem one trojice koji su izostali u bici na Tebuku, pa ih je poslanik sallallahu sallam, a činili su time veliki grijeh. Pa je, pa je Lahu poslanik sallallahu sallam po narodbe Lahu Želšanu učinio prema njima Heđer eh, odnosno prekinuo komunikaciju na način kako opisano u hadisu sa njima ili e, takozvani jel današnjim jezikom jel e, vid ignorisanja, zanemarivanja tih osoba, zamrzavanja njihovog stanja e, zbog grijeha koje su činili. Naravno tu po tim dokazuju i sa onim ajetom koji je došlo vezano za ženu. Wallati tehafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjurhunna fil madaji wadribuhun. Koji govori se o ženama neposlušnim. Kaže one žene čije se neposlušnosti bojite, odnosno koje ne samo da se bojite, nego koje su neposlušne praktično, kaže fa'idu hunne, posavjetujte ih, vahđuru hunne kaže odvojite se u njih u postelji, e ovo odvajanje to znači odvajanje, znači odvojiti se, ignorisati ih, i kaže vodribu hune i udarite ih, odgojni, e, udarac. Znači ova jajca se dokazuje također propisanost tog takozvanog hedžra sa takvom skupinom ljudi. S tim da e, učenjaci spominju ovdje određene davabiti po pitanju tog teog odvajanje odvajanja, ignorisanja te skupine ljudi. A to je prvo, znači prvo da se potvrdi da su, te osobe učinile veliki grijeh, da zaslužuju da, e, da se tako prema njima ophodi. Znači da se zaista to potvrdi, da postane jasno, a ne nečija sumnja ili šuba oko njih. E, drugo, da taj grijeh koji radi, da bude on zahir, znači da ga, radi javno, a ne tajno. Nismo dužni i obavezni da istražimo ljudski privatni život nego javni život, na javnom mjestu, kada ga vidimo javno, kao što je došlo u hadisu, kulnu e, mu'afa illa e, svi mogu moma, bit će im oprešeno, osim muđahirin, oni koji javno čine velike grije. A, to, stvar drugim riječima rečeno, znači e, bez stida. Kao da je to u redu, kao da je to normalno. Takvima se, e, takvima neće biti oprošteno, naravno, osim ako se oni e, ne pokaju, jel? dalje, da se, znači, spomenuli smo dosta dvije, stvari. Sljedeća stvar, znači, ti, ta, ti ti pravila opođenja u, po pitanju heđra po pitanju ignorisanja takvih osoba. Ovo se naravno odnosi poglavlju, vidjet ćemo, kod novotara, ali govorimo sada ovdje o velikim grešnicima. Treća, jedna od najbitnijih stvari, a to je da u tom ignorisanju takvih ljudi ima koristi. Da praktično ima koristi. Ako se procijeni da, da ignorisanje tih ljudi nema koristi, nema efekta, čak možda još, još više ga gurne ono na čemu jest, eh, onda, onda se prekida sa tim heđom. A to su uglavnom znači, odnosi na, na stanje, okolnosti, sredinu gdje muslimanska zajednica nije jaka, poput naši. I nema smisla da, oni pojedinci koji, je vrlo malo, koji drže, koji drže, e, drže se vjeri, praktiku vjeru, da oni ignorišu oni koji su, koji velika većina na grijehu. E, njihovo ignorisanje i njihovo odvajanje od, od takvih ljudi, e, znači ne ostavlja efekat, ne može ništa promijeniti, jer ne ostavljaju trag i utjecaj to vam je poput tijelo oni demonstracija za koje niko ne obopća pažnju, koji ne traga nikako, ne možeš ništa promijeniti u stvarnosti. E tako i ovo. Ignorisanje, i, ignorisanje takvih ljudi, činjenje heđa prema njima, nema efekta. Jer su oni u većini. Kad su oni u većini, i e, stvar su u njihovim rukama, onda ovaj heđer nema efekta praksi. Kad nema efekta o praksi, znači nemaš ti šta njega ignorisati, jer e, od tog nema, ovaj, ne ostavlja nikakvu traga. E, smisao, potreba hedža je onda kada on ostavlja, kada on ostavlja traga da promijeni tu osobu. Kao što je bio slučaj poslanika sa, sa trojicom ashaba koji su izostali od bitke na Tebuku, gdje su čitava muslimanska zajednica učestvovala u tom, u tom njihovom ignorisanju. Također, e, muž sa svojom suprugom u kući gdje je on e, glava porodice, on kad učini ignorisanje i odvajanje od ženi, znači onda to nema sumnje da ostavlja traga. Osim ako ona glavna i ona je za njega i onda, jel, to je druga priča, jel? I e, zadnji, e, zadnji taj, to pravilo koje spominju učenjaci, učenjaci je da se to ignorisanje e, približno odredi, da se odredi neki, period, vrijeme u kojem treba da se to radi. Znači, ni to doživimo do savremena, Ko što kod nas kaže, ono, otpiši ga, prikriži ga i selam ali da ga i nema više. Znači, ne ide to tako. Znači, određeno vrijeme se pravi ignorisanje, odvoji se te osobe kako bi se ona vratila, kako bi se skontala da je pogriješila, kako bi se na ono ispravno. A kako će se vratiti ako se sa njim još i ne razgovara, ako ne zna da je, da pogriješila. Znači tu ima dosta stvari koje treba e, da se odradi, pripremi da bi se došlo, znači da bi se ignorisala, mora se staviti do znanja šta je problem kod nje. Da, stavi, e, e, da se stavi do znanja da griješi, da je pogriješila i tako dalje. I kad se prekine odnos sa njom da se kaže prekinuo se odnos zbog toga toga dok, dok ne ostaviš to neću s tobom kontaktirati. Znači tada ima ignorisanje, odvajanje od takve osobe ima efekta. Kada, kada ostavi traga i kada promijeni tu osobu. U suprotnom, znači, e, heđer nije propisan, jer nema, znači, heđer, njegovo, e, njegova propisano se vraća na, na, na korist, na djelotvornost. Ako nema korist djelotvornosti, onda on nije propisan. <clears throat> I sljedeća stvar koju spominju šenjaci a to je, kaže da, da prema osobama, velikim grešnicima, Ponavljam, znači govorimo o osobima, velikim griješnicima koji čine velike grijehe, zulom i nepravdu, ali nisu, znači ne čine širk, nisu otišli e, po tom pitanju širka i po pitanju e, novotarija. Nego su veliki griješnici sa činjenjem velikih grijeha. Sa te strane im je, kako kaže, prišlo im se pa te strane čine grihe. Govorimo o opođenju prema tim ljudima. Šest su stvari koje učenjaci navode, a to je, kaže, takozvani tadijek alihim. Tadijek alihim u stvari to znači da se prema njima obhodi znači da, znaju, da shvate, e, e, da se napravi pritisak prema njima. Da znaju, da shvati da to što radi, da to nije u redu. Da to treba popraviti. A to u stvari treba da radi čitava muslimanska sredina i zajednica. E, od prvi stvari je tu da se, tim ljudima znači, naredi dobro, da se zabrani ono, one harame koji radi, znači da se zabrani, da se, da znači, naređuje dobro i da se zabrani zlo to koji radi. E, naravno šerijski tekst u tom kontekstu e, opšte poznati, e, koji, ukazuju na to da je obaveza ta, takve ljude upozoriti, da je obaveza zaplašiti, zaplašiti Allahovom kaznom. Takvim, znači, ponašanjem koji posljedica njegovog ponašanja se vraća negativno na, sve ljude, na sve muslimane što je uopšte poznato i, u šerijskim tekstovima o čemu su učenjaci govorili. Znači, naša obaveza prema tim ljudima, kao što je došlo u hadisu, hadis kojeg bilježi imam Ahmed je Budavud i Tirmizi, vjerodosan hadis kojem je došlo inna nase idha ra'u zalim lem jehudu ala jedejhi kaže šeke en je allahu bi iqabin kaže zaista ljudi kada vidi zulumčara koji čini zulum nepravdu i ne uzmu ga za njegove ruke odnosno ne spriječe ga u tome što radi kaže to će odvesti do toga da će ih kazna, da će Allah šanu obuhvati kaznom sve njih. I oni, znači, i ove koji rade taj zulum i one koji ih nisu spriječili tom zulumu. Naravno, nama drugi širijski tekstu su jako poznati, onaj poznati hadis e, od Džabra koji Hanhu, u kojoj bilježi muslim svom sebi rea minku munken, ali bede, ona koji vidi od neki munken, ga promijeni svojom rukom, ako ne može rukom, onda jezik, ako ne može jezikom, onda srcem, a to je najslabiji e, e, znak i vid imana. Ili onaj poznati hadis koji bilježi Buhari u svom Numan ibn Bashira, u kojem ja ću ga samo prepričati, duže hadis kome je došlo, e, kaže da je primjer onog koji stražari na granicama, e, Allahovim granicama, i, i ono koji je, koji prešao te granice, je, kaže, primjer koji je prešao, znači, granice e, zabrane Allahove, kaže, primjer naroda koji se, koji se našao na, na brodu pa su jedni gore na, na, palubi, a drugi su dole, ispod. Znači, duži hadis. Uglavnom je došlo, znači, u tom hadisu da ovi koji su dole, da, oni traže vode da im dadnu ovi koji su gore i da je njima dotužilo da, da, da traže stalno vode, pa kaže došlo na ideju, hajde da probijemo brod ili, ili, ili ili čamac, svejedno veći ili brod, znači da ga probijemo i da uzmemo vodu u morsku da koristimo svoje potrebe, ne moramo stalno tražiti od ovih koji su gore. E, naravno, posljedica toga, ovo je samo znači, e, primjer toga, ako ovi dol probiju brod, znači narod da će potopiti čitav brod. Kaže, ako ovi koji su gore na palube, ako oni ne spriječe ovi, ovi, donji u tom prekršaju koji radi, da svi će biti potopljeni. E tako, kaže, primjer je e, muslimana muslimanske sredine. Ako one koji griješi, koji prelaze Allahove granice, ako oni, znači, ne spriječe, ako njih oni drugi ne spriječe ono što rade, potopit će, kaže, čitavu zajednicu muslimansku, potopit će odnosno, Allah Đašan će i kazniti, ako ne na, na, Dunjalku, eh, kaznit će i na Ahiretu. To je zaista fin, lijep, plastičan primjer, eh, slikovit primjer eh, nenareživanja dobre, i neodvraćanja od, od zla u praksi. I zato se mi moramo naviknuti na, tu stvar i biti uvijek budni. Onaj koji je spreman da negira neku negativnu stvar među muslimanima, on to je znak njegovog imana. To je znak njegove ljubomore prema vjeri. Pa makar i on griješi u određene stvari, čak možda griješi u toj stvari u kojoj hoće da ih odvrati. E, ovo su otprilike te neke najbitnije stvari najbitnije stvari, znači e, ophođenja prema velikim griješnicima toj skupini. Odnosno, oni su naši neistomišljenici. Jer sa njima kada razgovaramo, pričamo, znači on će nastoji da opravdu svoje, svoj stav, svoje ponašanje, svoje poimanje vjere i pravdeš ga na ovaj ili onaj način i čak smatraš da je to u redu da je to neminovno i tako dalje. Naravno, ovdje, ovdje, znači, ovdje se možemo razgovarati, ovdje su detalji, naređivanje dobro odvraćanja zla, znači sada ovdje ako otvorimo to poglavlje, znači to su e, teme za sebe, e, da govorimo o principima, pravilima, kako se naređuje dobro, odvraća zla, znači e, prvenstveno na koje se sprovodi princip naređivanja odvraćanja zla, znači to je ova skupina velikih griješnika. Nakon toga dolazimo do, do skupine, ovdje idemo sve od, od lakših do težih. E, dolazimo, znači po pravu treba sada da spominjemo ove novotarske sekte unutar muslimana, ali ja ću prvo spomenuti e, nemuslimane, pa ćemo onda na, vratiti se na novotare. E, što se tiče nemuslimana, kao ne, ne iste sam da tu, se, da u tu ulazi, znači židovi, kršćani, mušici, ateisti, munafici unutar muslimana, čiji se munafitluk ispoljio i izrazio od sekularista, komunista i ostalih. E, a o tome se dosta, dosta puta govorili, znači, e, e, munafici se pojavljuju ili skrivaju u jakoj muslimanskoj sredini. A kada je slaba muslimanska sredina, kada je jak islam, kada je slab islam u nekom mjestu, tada munafici nema potrebe da skrivaju svoj munafikluk, nego ga ispoljavaju. Ispoljavaju ga na raznorazne načine. <clears throat> Kako se obhoditi prema E, prema ovoj prvoj skupini. Znači imamo tu, e, znači opet da, analiziramo tu, tu skupinu. Prvo imamo znači kafire, tu možemo podijeliti znači. E, nisu svi kafiri nisu u stepenu. Kafiri ne muslimani. Imamo kafire takozvani harbine. Kafire koji su u ratu protiv muslimana. Ratuju protiv muslimana. Znači imaju, a vrste rata mogu biti da ratuju sa oružjem, da ratuju takozvani ona, jel, psihološki rat ili kulturološki rat, kulturni rat ili ekonomski rat protiv muslimana vodi. Ti ljudi, znači, ratuju, bore se protiv islama, muslimana javno i otvoreno e, e, i jasno, nedvosmisleno. Na, sve moguće načine, medijski, ovako i onako. To je jedna skupina keafira. Druga skupina kafira to su, to su takozvani e, murtedi. Murtedi, e, da bi neko bio murted, znači prvo, prije toga mora biti musliman pa da otpadne od islama, da bude otpadnik, a, takvih skupina ima također znači, u čitavom islamskom umetu, pogotovo zadnjih sto 100-200 godina, to je postala masovna pojava da unutar muslimanskih zajednica sredina da se pojavljuju da se pojavljuju otpadnici i to u džematima, u skupinama od znači od sekularista, od, eh, od onih koji su otišli određene sekte koji su otišli u kufr poput ovih jel eh, Vahdetul Vujud ili Hululije, ove sufijske eh, ili, neke druge skupine za koje su učenjaci jasno dvosmisleno rekli potvrdili da su oni da su otišli u kufr. Znači ova skupina otpadnika znači misli se na one koji su rođeni rođeni kao muslimani a kada su odrasli postali punoljetni ispoljili su otpadništvo. Otpadništvo znači e, radi e, ono sa čime, izlazi iz islama i ne vraćaju se Allahu Đelešanu. I treća skupina među njima ovdje su kufar salimun ili musalimun. E, Kafiri koji ne ratuju protiv, ne bore se protiv muslimana ili e, znači ne bore se, svejedno bio među njima nekakav ugovor na ratovanje neka nemuslimanska zemlja ili ne bi ugovor, ali imaju znači e, nemaju neprijateljske odnose ili imaju čak prijateljske odnose, imaju lijepe odnose sa muslimanima. Ove tri skupine koje smo spomenuli nisu na istom stepenu i ne ophodi se prema njima na isti način. Prema njima se znači ne ophodi na isti način. Prve ove dvije skupine koje smo rekli, a to su a, koji se bore protiv islama muslimana i otpadnici od muslimana, murtedi, prema njima se treba ophoditi na sljedeći na, znači nema sumnje se kod toga da njihova šteta za islam muslimane ogromna i velika, to je jasno ko dan. Nego kako treba da se opodijemo prema njima? Kao neistomišljenicima, jer oni su zaista naši neistomišljenici. mišljenici. opođenje prema njima je prva stvar takozvani beraetum minhum, omin da se odričemo i njih i njihovi dijela koji radi. Naravno, na to ukazuje jasan nedospisan kuranski ajac suri Mutehana, um, a to je kad kanet lekom svetom hasenom fi Ibrahim vladine ma'hu id qalu li qavmih inna bura'a inna minkum wa mimma ta'budun min dun la keferna bikum wa beda bejna do bejnikum al davatu wal bagda ebeden hata tu'nu billahi vahde do kraja Kaže, vi imate divan primjer e, u Ibrahimu i oni koji su bili sa njim, Ibrahim al-Islam, kada su rekli svome narodu, mi se odričemo vas i onog što obožavate mimo Allaha Đelešanuhu, činimo kufr u to. U vas i to na čemu ste. Između nas i vas je adave, neprijateljstvo i bagda, mržnja. Ebeden, zauvijek, sve dok ne prosvjedočite u Allaha jednog jedinog. Pazite, ovo je akideska stvar, ovo nije fikska, ovo nije važno samo za Ibrahima, ovo važi i za, e, za muslimane, za umet, oni koji su, uh, odazovu vjerovjesnici sudnjeg dana. Ovako se ophodi prema, prema uh, kafirima, uh, čak i ovim prema koji su musali, musali koji ne vratuju protiv muslimana. I ovaj princip je jasan ko dan. Druga stvar, znači, i to je spomenuto u Kuranskom ajetu, a to je duhom, mržnja prema njima. Obeda bejnenova bejnekom u bal bagda. Između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja. Sve dok ne svjedočite o Allaha jednog jedinog. E, treća stvar, od njih se treba čuvati, pazite, bit na hadaru. Znači, e, bit na ostojanju. Vahudu hidrakom. I uzmite oprez. Čuvajte se, pazite se. Koga? Allah šan govori od neprijatelja. In Allaha a'adda lil kafirina azabe muhin. Allah šan pripremio E, kafirima e, kaznu u kojoj, u kojoj je veliko poniženje. Onihum bejnehum bima enzalallah. Vala te tebi ahvahum vahderum e am badi I kaže, e, sudi među njima, onako kako te Allah objavio, nemoj slijediti njihove strasti i čuvaj se da te oni ne dovedu u fitnu od, od ono, nečega od onog što ti je objavljeno. A, znači, ovi šerijski tekstovi ukazuju mnogi drugi, da ne navodim, nije cilj da sve navedemo šerijske tekstove, govori da treba uvijek biti na oprezu. Na oprezu prema, prema nemuslimanima. taj oprez znači ne znači da, da im se čini nepravda i zulom, ali biti oprezan od njih. Znači to, nam ukazuju šerijski tekstovi, zato nam ne trebaju, ne trebaju da ratuju pred nas, da učine genocid, da bi mi to skontali. Da nas pobiju, da nas protjeraju, da mi skontali da, da nas oni ne voli, da nam žele zlo nego na to ukazuju šarijetski tekstovi, koranski eh, kuranski ajeti i hadis Sljedeća sveta stvar, a to je, kaže, gildatu fi muamelatihim. Eh, eh, grubost i oštrina u ophođenju sa njima. Ja, je ne bio džahil kufare vol munafikine vagluz alejhim. Kaže, o vjerovjesniče, bori se protiv kafira i munafika. A ovdje imamo skupinu munafika. Kaže, vaglud alejhim i budi grub prema njima. Osor prema munavcima, da će da ovdje pravimo rat, prema kafirima koji ratuju protiv nas, borimo se ratom protiv njih, uzvratima. Prema munavcima se bori sa pojašnjavanjem njihovog munafikluka, sa perom pisanje knjiga pojašnjavanjem njihovog, njihovog skretanja i njihovog munafikluka. Ili kuranski ajet suri, uh, suri Fetr, Muhammedu Rasulullah valadine mahu ashidda'u ala kufar ruhama ubejnihum. Uh, eh, Muhammed je kaže, a oni koji su sa njim, a, nadamo se da smo i mi sa njim, Ešidao al kufar. Žestoki su prema kafirima. Ruhama A milostivi eh, iz, međusobno. Kada vidiš muslimana da je eh, nemilosrdan i osor prema muslimanima, osim onim novotarima i velikim griješnicima, znači onda tu ima, taj musliman ima neku devijaciju. Eh, normalno je da musliman da ima, znači da ima neprijateljski e, odnos prema nemuslimanima, a, a, prijateljski i e, odnos pun ljubavi prema muslimanima. To je znači, osnovni, osnovni vid komuniciranja sa ove dvije skupine. Kada se to obrne, onda je to u pitanju devijacija kod te osobe. E, također ovdje ulazi e, e, džihad protiv njih, džihad kada, znači, kada, dođe vrijeme džihada, kada nastane, kad se zna da je borba, da je džihad, je borba, pod ovo neminu potpada i vrlo bitna stvar, a to je adl, da se pravedno prema njima ophodimo. Inna laha jemuru biladu bil To čujemo stalno svaki, svaku petka na hudbi. Allah žano naređuje pravednost i dobročinstvo. Naređuje pravednost. Kako pravednost? Znači da se pravedno ophođenje prema bilo kome. Nije dozvoljeno činiti zulum i prema neistom mišljenicima. I čak oni koji nama čini zulum, nije njima, nama dozvoljeno da njima uzvratimo drugom vrstom zuluma. Možemo uzvratiti koliko su on nama činili zuluma, a ne drugom vrstom zuluma i prijeći još to. Vola je žermena anu qaumin ala ella ta'dilu ya'diluhu wa takva. Nemojte da vas mržnja prema nekim ljudima odvede, da ne čini, da ne budite pravidni prema njima. I adilo budite pravidni prema njima, huva akreb da taka, tvoje bliže bogobojarnosti. A ta pravidnost ogleda, znači, u ispunjavanju dogovora, ugovora, također, eh, odnosi se na eh, znači, eh, na, to da se, zato samo, samim tim što su oni i nemuslimani, da, da im činimo zunu zbog toga. Znači, pravidnost ugleda u tome da ne prelazimo tu grancu. Također, pod ovo potpada, znači, da ih pozivamo, dava, da ih pozivamo u istinu. udojila se bili rake, bili hikmeti, vel meridati do kraja ajta, pozivaj e, na, put gospodara tvoga sa mudroši i sa lijepim primjerom. E, ovdje, znači, ovo, ovo se uglavnom odnosi na ove prve dvije skupine. Znači, oni kafiri koji su u ratu i na murtede. A ova treća skupina, keafira koji su, koji su u lijepim E, e, u prijateljskim odnosima s manom, odnosno ne ratuju protiv njih. E, na njih se odnosi od ovih, sedam stvari spomenuti, odnosi se određene stvari, a to je odricanje od njih, mržnja prema njima, upozorenje nad njih i jedno opođe prema njima i dava prema njima, da ih pozivamo. A što se tiče, što se tiče znači, dilze osorog, ružnog ophođenja, grubog, znači to se odnosi na, na skupinu nevjernika, muslimana koji ne ratuju protiv nas, koji su u mirnim neratnim odnosima sa, njima, sa nama. I ne odnosi se na njih borba džihad, jer nismo u borbi u džihad protiv njih. Nego je osnova ophođenja sa njima rifk. Znači blagost i ophođenje na najljepši način. Tako se treba obhoditi sa muslimanima sa kojima, koji ne ratuju protiv muslimana, nisu u borbi protiv muslimana, niti su otpadnici iz naših redova koji su otišli u, na suprotnu stranu. E, od toga, jel, da treba se prema njima e, lijepo obhoditi, znači toliko imamo šerijaskih tekstova da o tome samo predavanje možemo držati dovoljno. Onaj hadis, poznati hadis e, koji je Mutefeku na Lehi od Aisha anha, da kada je došla skupina od židova, <clears throat> ušla kod poslanika sallallahu alejhi a bila Iša radila sa njim, pa su oni rekli Esamu alikum. Sam znači šta? Smrt aleikum, znači smrt vama. A obraća se poslanik sallallahu alejhi ve onaj koji je bio koji je bio sa njim. A onda je Aisha radijallahu anha odgovorila, kaže ona fefe, a kaže ona za sebe, kaže ona prenostaje hadis, kaže fefe, ja sam kaže, razumla to je, šta je, šta su oni rekli. Pa sam ja njima, kaže, govorio, alaikum sam wa la'ne. Neka i vama smrt i proklestvo. Pa kaže, pa mi je rekao Allaho poslanik sallallahu sallam, mehlen ja Aisha, polako Aisha. in Allahi yuhibbu rifq. Allah šano voli rifq, blagost, fil emri kulli. U svim stvarima voli blagost. A onda na njemu kaže, ja Rasulallah, evo lem tesma ma kao, zar nisi čuo šta su oni rekli? Pa kaže on njoj, kaže, kad Kultu wa alaikum. Kaže, znači, naravno sam čuo, i rekao sam wa alaikum. Tako se odgovara onima, ovaj, kad nam nazovu, jel, nemuslimani, selam, po jednom skupu se njima odgovara samo se wa alaikum. Na osnovu ovog hadisa i drugog hadisa u kojem je došla zabrana da se, da se njima odgovara dan selam. U svakom slučaju, ovdje je pojenta hadisa u tome, znači, e, ova skupina koja je došla, oni su bili, znači nisu, bili u ratnim odnosima sa poslanikom, sallam, nisu bili u ratu pa je poslanik sallallahu a Išu što je ovako se grubo i osoro podla prema njima. Iako su oni prešli granicu u tome u opođenju prema poslaniku sallallahu alaihi wa Uh, spominje se u knjigama Sira, Sire, spominje se da je delegacija iz Neđrana, da je došla kršćana, da su došli od poslanika sallallahu alaihi Selem ušli u njegov mešid, a bilo vrijeme kindije namaza. A onda su oni rekli da je njima nastupilo njihovo, nama, e, njihovo vrijeme za njihovu molitvu. Pa, su, kaže, i oni učinili u poslanikovom, sallallahu alim sallam, mešćidu svoju molitvu. Pa su neki od ashaba htjeli da ispriječi u tome. Pa je njih ukorio poslanik, sallallahu alim sallam, rekao, da'uhum, pustite ih. Kaže, pa su oni okrenuli prema, prema ovaj, kad, je nastao taj spor, okrenuli se prema, prema istoku i, e, i obavili su svoju molitvu. Uh, ovu predaju, znači spominje čak Ibn Qaim i, i komentariše za nju Zadul Mead u svojoj knjizi uh, Ahiretska obskrba koja je predana kod nas i kaže dokaz iz ovog događaja kaže dozvola dozvola da Ehel Kitabije uđu u mešid muslimana, pa kaže čak ako se desi u tom vrijeme da je vrijeme njihove molitve, da obavi svoj, svoju molitvu uh, kod muslimana, u muslimanskom, uh, znači u džamiju, u mešitu Kaže, ali da to bude, jel, ne namjerno, ne bude, stalna, ne praksa, nego da se to, ako se to tako potrefi. To navodim na Međutim, ova, ova predaja nije potvrđena. Ova predaja nije potvrđena. Spomenju učenjaci kao dokaz, jel, lijepo oprađenje prema nemuslimanima sa kojima nismo u ratu. Međutim, ova, ova, događaj nije potvrđen u vjerodostojnim predajama. Ali zato imamo drugi širijski tekstovo da nije potrebno da se da uzimamo ovo što je što nije potvrđeno. Nama je dovoljno, znači, kuranski ajet, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah džano ne zabranjuje, ne zabranjuje oni koji se nisu borili protiv vas i nisu vas potjerali iz vaših domova, da činite dobročinstvo prema njima i budete pravedni prema njima. Allah šanu voli oni koji su pravedni. Znači, dovoljan taj e, širijetski, taj kuranski ajet koji ukazuje, jasno ukazuje, znači, na lijepo opođenje prema onima koji nisu u ratu sa nama. I da je, znači, da je, e, to razlika od onih koji ratuju protiv nas i e, protiv otpadnika, kao što smo već spomenuli. Nakon ovog dolazi nam, dolazi nam skupina ova najteža skupina, najteža za, jer ima puno detalja oko njih, a to su novotari. Kako se obhoditi, kakav stav imati prema novotarima? Novotari imamo razne, razne vrste i najveći je problem kod novotara e, jedna stvar, a to je da novotari e, da imamo, da moramo e, razvojiti tu napred razliku. Ima jedno op, o, opšte ili opće opođenje prema svim, novotarima, a ima pojedinačno opođenje prema, prema određenom novotaru. I to su učenjaci razdvojili, napravili alatske između toga dvoga i, e, tu ne treba praviti, e, miješati te dvije stvari. Jedno je uopšteno ponašanje prema novotarima, ponašanje u stvari opođenje i razumijevanje odnosa prema njima, a drugo je pojedinačno kad se, kad se nađemo, kad se nađemo jel, e, konkretno u kontaktu ili govoru ili u komunikaciji sa nekim određenim novotar. A pošto ima vrlo mnogo novotara, raznih vrsta na različitim stepenima, e, to zahtjeva više vremena, pa ćemo ovdje prekinuti nastav sljedeći put. Svane kallahu ve bihamtike, ašhadu en ente, Andalusam Andalusam Andalusam